Nikolo Lugarroak du aurtene bai hoie karten. Hunek ihautiak aztertu dutu Europako beste eskualdetan nula markatzen dien eta berezikiago maskadak ikertu dutu xuxen zer salhatzen dien erandeiku. Zenta buhamiak, eh, bon, uskalerian tutzu aspalditik, bena beti berretik eta ukendizie, uhuniak eta moskorzale, mastekai eta hola. Bon, hoi duzu gaizabat. Bena hortako prejuntegin izan tutzu ha, joanitz, galerriat uh, äh, igorik, hafe, uh, äh, sufritu dizi hanitz uskalerian, eta egun huano, Maskaletan besta bat duzu artin eta beti baduzu duzu pasaje hoi buhametas eta enetako ez da bate normal. Zenta buhamiak zut utzun eh, tziganoen eh, populian eta tziganoen populian bat bai eh, romak, manunxak eta oro entzuten dizugu afer arrasismoa duzu oaie, jente horren tako eta uskalerian duzu buhamen arrazismoa. Nik maitetit uh, eh, maskadak, bena uh, eh, aizaler galtatzen dit, ebe zerbait uh, asmatzia, ez dakit nik uh, atzamaiten aldizi, e, beste talde bat zertako. Uh, onzumok, soa dizan, de l'ordre etabli, uh, ebe gaztek egiten aldizi e talde bat. Uh, siberoko gaztek, ez dakit. beste zerbait, bena zertako buhamiak oai ez dit kumprenitzen. Bestalde, badi urtiek eta urtiek maskaden ingamenian dela janzak etxeberi urdinar betara, be ustez, ihantien funksioa da beste norbaiten personaian sartzia eta ez da mugatzen buhametan hoibeno zabalago da. Ihantien etako batzen du uh, eh, gizarteko jentien judika memento bat zoin nibeletako izan dadin, bon, ala, ez duzu eta ala, zumaitek eta barnatuko dizi erraitez ala, istuoian leku bat atzaman beharrez, sehetarzin eman beharrez edo hola. Hala duzu, barnatzen bali gehi bat, eh, beti atzaman dara zerbait. Kauteak hartzen bali matutu, paska hututit hobekianik ezagutu. gaute mundutik beno zabalago duzu nahi, eta ikus molde hoi, edo zabaltarzen hoi. Ah, eta aleike bon buhamek, eh, hala duzu ben, behen buiak dutitzie, jareik nun baite behek judikatzen, eh, eta bon, beek diele basten, eta eta geho, bon, finalin e, denlekin hartzia ez duzu bekatu, e. Ez die planitzen, ben behen bizi moldia ez konformistak mundu hoi, dizie plazagatzen. Eta ez ginatia mini bat uh, eh, nuiztankal horroa mini bat buhame. Duhidiz badela eta non bai behar dugula zerbait eta sprebalit edo behar eh, barnatu egiten dien eh, gaisak. Eta hori hor bezala bon enuzi legatuko buhame eta ikani txurunago bena duze gaitia. sentak ez dugu pleinta pausatzen, uh, ikastalako handereño Hoiek, eh, sumat, sumat Uh, eh, irakatze dizie kanto bat hor, uh, bat Nacho de Felipeke emaitan dina betaldiekin, hoie nahi bada handizuk eta uh, eta plenta pausatzen, buha miek badakie, trinkuntrankun egiten, eta horre ez duzu eta goraipatzen pu buha mundia. Eta uste dit, hauk oek ikaste, dien, eskoletan eta jente hanitz ez den planituen eustez, holako, hola, eta zentako ez ordin zier irratier, uh, igan, iganazti holako kanto baten, debekatzen ahal nik ze susten bat gaiteko ez zi hoi habu behar gian Hun hartzen du haleike gaizak hobetzen ahaldiela, bena be ustez kasu egin behar da mugak nun ezarten dien.